ต่อไปนี้จะได้สวดหน้าที่แปดสิบเจ็ดทำวัดเย็น สวดแปล โยโซภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ ลาภูมิพระพาเจ้าพระองค์นั้นใด ทรงเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ความจริง ด้วยพระองค์เองโดยถูกต้อง สวาคาโตเยนะภคะวตาธรรมโม พระโรกุตรธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้ว สุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระอริยสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วธรรมยังพระกวันทางสัทธรรมังสัสังฆัง อิเมหิสการเรหิยะทาระหังอารุปิเตหิอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่ง ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พร้อมทั้งพระธรรม พร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกขึ้นไว้แล้วตามควร สาธุโนพันเตภะคะวา สุจิราปรินิพุตโตปิข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญนางข้าพระเจ้าขอโอกาส ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายแม้เสด็จทางขันธปรินิพานไปนานแสนนานปัจิมาชนะตานุกรรมปมาณสามีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาในภายหลัง อิเมสการเรทุกตาปัญนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับสการะเหล่านี้ อันเป็นเครื่องพันนาการของคนยากธรรมะตังทีคารตังหิตายาสุขายา เพื่อประโยชน์เพื่อกูล เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทินอะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิ ข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน สวากาโตพระกวตาธรรมโม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมนามัสสามีข้าพเจ้านามัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้วสามขังนมามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หันธรรมยังพุทธสะภควโตปุพพาคณมการังกโรมาเซ นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโวซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง นะโมตัสสะภะคะวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาลัหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง หันธรรมยังพุทธานุสตินยังกโรมาเซมตังโคปนาภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิติสัตตุอาภุคะตุก็กิติสัพพันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่า อิติปิโสภะคะวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอาราหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตัดสรู้ชาวไทยโดยพระองค์เองวิชาเจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะสุขโตนเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี โลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตร สัทธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์นัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่น บานด้วยธรรมพระควาทีเป็นผู้มีความจำเลิจำแนกคำสั่งสอนสัตว์ดังนี้หันธรรมยังพุทธาพิกิติงกโรมาเสมพุทธวารหันตวรตาที่คุณาพิโยโต พระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณ มีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้น สุทธาพิยานกรุณาอิสมาคตาโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณอันยิ่ง และพระกรุณาอันบริสุทธิ์ โอเทสิโยสุชนตังกมลังวสุโรพระองค์ใดทรงกระทำจนที่ดีให้เบิกบานดูดอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามหังธรรมรนังศิรสาชินเอนทางข้าพระเจ้าไหวพระจินสี ผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าว พุทโธโยสัพพปานินางสรนังเขมมุตตมัง พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย ปัจมานุสติทานังวันทามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น อันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธสหัสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิสโรน ข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นนายอิสระเหนือข้าพระเจ้า พุทโธทุกขาสคาตาจะวิทาตาจะยิตาสเมพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้กำจัดทุกข์ และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า พุทธัสสหังนิยาเทมิสาริรันชีวิตันจิตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันตันโตหังจริสามิพุทธเสวสุโพธิธรรมข้าพเจ้าผู้ไว้อยู่จากประพฤติธรรม ซึ่งความตัดสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า เอเตนะสัจวัตเจนะวัตยังสัตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ ข้าพระเจ้าเพิ่งเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันธรรมาเนนยังคุณยังปสุตังอิทา ข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้า ได้ควรขวายบุญใดในบัดนี้ สัพเพปิอันตรายาเมไมสุตัสเตจะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น กายเยนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเอกุกรรมังปกตังไม่ยายังกรรมนาทิเทียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหตุอัจยันตัง ขอพระพุทธเจ้า จงงดซึ่งตัวดวงเกินอันนั้น กาลันตะเลสังวริตุงวะพุทเท เพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปหันธรรมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเซน สวากาโตภะกะวัตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ดีแล้วสันติทิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโก เป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ เอหิปัสสิโก เป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปัญญิโก เป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว ปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติเป็นธรรมที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้ หันธรรมยังธรรมาพิกิติงกโรมาเซมสวากาตตาทิคุณโยกวเสนสยโย พระธรรมเป็นธรรมที่ประเสริฐ เพราะประกอบด้วยคุณ คือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ทีแล้วเป็นต้น โยมัคาปากับปริยัติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพาน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 อันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพปานินางสรนังเขมมุตตมัง พระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนะหัง ข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึก องค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมสาะอัสมิทาโสวัตมโมเมสามิกิสโร ข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีสระและข้าพระเจ้า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 มันทันโตหังจริสามีธรรมเสวสุธรรมตัง ข้าพเจ้าผู้ไว้อยู่จากประพฤติธรรมซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรม นาติเมสรนังอัญญังธรรมโอเมสรนังวรัง สารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนวัตเทยังสัตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ธรรมังเมวันธรรมาเนนยังปุญญังปสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ควรไวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเอสุงตัสเตจะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเมกุกรรมังปะกตังว่ยายังกรรมนาติเทียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรม ธรรมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งตัวดวงเกินหันนั้น กาลันตเรสังวริตุงวัธรรมเม เพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไป หันธรรมยังสังขานุสตินยังกโรมาเซ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติดีแล้วอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ รงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว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 คู่แห่งบุรุษสี่คู่แจกเป็นบุรุษบุคคลแปดเอสาภควัะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาหุนายโยเป็นทุกคนแก่สักการะที่เขานำมาบูชา พาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักกินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน อัญชลีกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี อนุตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติ เป็นเรื่องนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้ หันธรรมยังสังขาพิกิติงกโรมาเซ สัตธรรมโชสุปฏิปฏิคุณานิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรม ประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยทักพิโทอริยปุคลสังคเสทโท เป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแผ่จำพวกชีราทิธรรมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวร วันธามหังกรรมริยานกนังสุสุทัง ข้าพระเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้น อันบริสุทธิ์ด้วยดี สร้างโคโยสัพพปานินางสรนังเทมมุตตมัง พระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย ติยานุสติทานังวันทามิตัง สิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าว สังคัสสหัสมิทาโสวัสังโฆเมสามิกิสโร ข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีสระเหนือข้าพระเจ้า สังโฆทุกขาสคาตาจะวิทาตาจะยิตาสเมพระสงฆ์เป็นผู้กำจัดทุกข์ และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้า สังฆาสังพิยาเทมิสัริรังชีวิตังจิตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันจันโตอังจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ไว้อยู่จากประพฤติธรรม ซึ่งความปฏิบัติของพระสงฆ์นาทิเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเจนวัฏทยังสัตุสัสเน ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆเมวันธมาเนนยังคุญญังปสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้อาอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ควรควายบุญใดในบัดนี้ สัพเพปิอันตรายาเมไมเอสุงตัสเทชัสสา อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี สังเกตุคำมังปะกตังมยายังกรรมนาติเทียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหตุหัจยันตังขอพระสงฆ์จงหดสังโทษร่วงเกินหันนั้น การันตเรสังวริทุงวสังเข เพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป